de la junta directiva, és una que està molt d'actualitat i jo penso que és una manera molt concreta i molt clara de lluitar entre una, davant d'una injustícia que pensen els que existeix, vosaltres pensareu que sí o que no, es tracta d'estar convençuts o no, ells explicaran, vosaltres, i és una manera de veure que a vegades es pren eh, mesures perquè sembla que és convenient lluitar per coses concretes. I entonces és, penso que és bo que sapigueu per què és, Usento día y yo porque yo no me quedaría a la reunión porque tenía reunión de junta y no pude quedarme porque además tenido un claustro. pero me interessaria pues si Si vienen un día escolta, porque me interesa interesa que esta ayuda porque pienso que es una cosa que afecta a muchísimas familias, a lo mejor alguna de las vuestras de Barcelona que tenían problemas por la situación económica que se ha creado con los préstecs, los bancos y todo eso, las hipotecas y todo eso. Eh? a ho que lo explicarán seguramente muy bien Bon dia. Com us ha explicat, eh, com us acaben d'explicar, nosaltres venim de l'edifici que hi ha aquí al costat, que fa pocs dies eh, ens hem reapropiat col·lectivament, ara us explicarem el que vol dir això, i volíem compartir amb vosaltres el nostre projecte, explicar-vos quines han estat les nostres motivacions, perquè hem decidit eh, reapropiar-nos col·lectivament de l'edifici i també compartir quina visió teniu d'això, que us sembla, que en penseu i debatir conjuntament. Per començar, havíem pensat que podíem fer, abans d'explicar-vos res, una estoneta de 10 minuts, un quart d'hora, de torn de paraules obert, perquè qui vulgui ens expliqui què sabeu d'aquest edifici, què en penseu, què creieu que està passant, eh, si algú us ho ha explicat, us ho ha explicat si us heu atensat a, a demanar què està passant i, us han dit alguna cosa, si heu llegit el Twitter, el Facebook, el diari... Qui vol començar? Algú sap alguna cosa? Va, vinga. Ningú sap res? Ningú s'ha apropat a preguntar alguna cosa a l'edifici? Ningú? Vinga, va, explica'ns. <laughs> del edificio? Que lleva muchos años cerrado. Eh, que... Y ya sabemos una cosa, que es un edificio que portava molt temps es ¿Es un edificio nuevo o ¿Eh? No. no no que portava molt temps tancat. Què més? Algú sap alguna cosa más? ¿Qué penseu que qué? ¿Qué te'n entiendes? Eh, yo tengo una pregunta. <laughs> Eh, más que una pregunta, más bien es mi punto de vista. Si el edificio no es vuestro y lo ocupáis de manera no propia, ¿Qué, cree, ¿Qué queréis demostrar con eso? ¿Eso no provocará con que la sociedad como que se ponga un poco cabreada? No, no solo la sociedad, sino que las autoridades. Porque imagínate, si el edificio es mío y aunque yo no lo esté utilizando hace no lo estoy utilizando ahora mismo y que lo vaya a utilizar de aquí a 15 años, es mío. Y si sé si alguien está con mi edificio, muy contento no me voy a poner. És una superbona pregunta que jo penso que després en el debat hauríem de reemprendre perquè, perquè és molt interessant, com et dius tu? William. William, després no que debatirem això perquè és molt interessant el que acabes plantejant. Eh, bueno, nosaltres que estem aquí, mm, el nostre principal objectiu no és explicar-vos mm, res, ni alliçonar vos ni fer una hora aquí d'ensenyar-vos de, res. Nosaltres també hem per escoltar-vos i us podeu expressar en català o en castellà, però sobretot lliurement. Podeu utilitzar els adjectius que vulgueu. Si algú opina que nosaltres som això, o som l'altre, o ho fem bé, o ho fem malament, teniu tota la llibertat d'expressió. Eh? Jo ara m'aixeco i vulgui, sempre qui vulgui que aixequi la mà i mitjançant nosaltres mateixos ens anem passant el micro perquè anem xerrant. Vale? Ara tenim, ens donem de marge 5-10 minuts perquè lliurement tothom digui una paraula, digui una frase, expressi un comentari, una opinió, una reflexió, de dir, ostres, pues doncs aquesta pancarta que hi ha aquí fora no m'agrada, m'agradaria que hi hagués una altra cosa. O el fet de dir, ostres, és que sí, però millor pues, està bé, però bueno, ja que mirar a cuidar algunes altres coses perquè no deixa de ser un espai que està davant del vostre institut i que no deixa de ser una part del nostre barri. Jo també soc un veí del barri, eh, m'haureu vist algun dia, em veureu més o no, però no sé, aquí som tots iguals i jo cedeixo un altre cop al micro a qui vulgui per dir el temps que vulgui i les paraules que vulgui lliurement. Respecte als pisos i tot això, jo crec que hi ha molts habitatges i pisos i pisos que ja estan ocupats i hi ha molta gent que necessita un pis. Llavors com es pot entendre que hi ha tants pisos lliures i tanta gent que no tingui pis i per què no els deixen els pisos o fan alguna cosa al govern? Erika, ens apuntem la reflexió de l'Erika també per després, també molt interessant per reprendre la al debat i probablement podrem fer un debat entre aquestes dues reflexions que han sorgit aquí. Hi ha alguna pregunta? Alguna fa? vinga, qui més vol dir alguna cosa? Que estan sortint coses molt interessants. És la continuació de la manifestació que va haver a Catalunya? El divendres? Sí. Sí. sí. Alguna pregunta? Algú vol dir alguna cosa més? Si no, us expliquem una mica i després fem el debat. Voleu dir alguna coseta més, tu? Eh, ¿Y pensáis que con todo esto conseguiréis vuestros objetivos? Bravo, ¡Sí! Us anem a tornar a vosaltres la pregunta. Penseu que podem aconseguir els nostres objectius si ens mobilitzem per lluitar pel que volem? Què penseu? Ahí! Més que res, eh, penso que primer els hauríeu de fer 5 cèntims sobre els objectius que teniu i el per què heu fet aquesta acció. Perquè jo el que penso és que hi ha manca de participació perquè hi ha molt desconeixement per aquí, que no saben si sou indignats, si sou ocupes, eh, perquè s'ha fet això. Res, 5 cèntims, sembla molt bé la dinàmica que porteu, però em sembla que perquè s'incendi el debat és necessari. És el profe de tot. primer mm, farem una introducció respecte a què ens ha portat fins aquí. Eh, nosaltres eh, estem indignats. I no solament és que dins estem indignats, sinó que ens creiem amb la llibertat d'expressar la nostra indignació. Som indignats. No solament estem, som indignats i no ens importa sortir al carrer i parlar amb la gent, si és coneguda o desconeguda. Més enllà de l'experiència particular que tingui cadascú, o a la seva família, o amb els seus amics. Sens dubte, eh, durant els darrers anys mm, hi ha hagut una certa involució, o sigui, s'han perdut alguns dels més importants fonaments que, que ja han existit aquí a Espanya des de feia 30 anys. No es tracta de si la democràcia és molt bona o no molt bona, sinó el fet de que hi ha hagut un evident distanciament entre les necessitats que progressivament durant aquests anys té la gent i que moltes vegades són necessitats que contínuament es tenen que adaptar, sinó també el fet de que en paral·lel hi ha hagut un distanciament d'aquells representants que en principi ens tindrien que representar, ens tindrien que escoltar, tindrien que estar més al carrer, tindrien que canalitzar a unes institucions que voten, que decideixen, que fan lleis o que poden canviar lleis. Sens dubte, hi ha una cosa molt important, és el fet de que va arribar un moment, eh, si us en recordeu, el 15 de maig, hi havia, hi havia el previ, de, de, era la campanya electoral de les eleccions municipals no? que van haver a la primavera i com vosaltres més sabeu doncs va haver una manifestació a Madrid convocada per Democràcia Real ja i també a Barcelona sí, disculpa, i també a Barcelona i altres ciutats espanyoles i a posteriori d'aquesta manifestació va, com, va començar tot el tema aquest de les acampades, a, eh, sigués a la plaça del Sol, sigués a la plaça de Catalunya de Barcelona, sigués a moltes altres places, normalment al mig centre, al ben centre de totes les ciutats espanyoles, i durant tota la primavera eh, la, la, les concentracions en tot moment van ser espontànies. Tots sabem que van haver algun tipus de problemes, alguns van sortir a les notícies, altres no van sortir a les notícies, però van succeir. Però per sobre de tot, el més important és el fet de que espontàniament i lliurement la gent va sortir al carrer per trobar-se entre si, siguent desconeguts, sobre uns valors comuns. Llavors, eh, una vegada que la gent està al carrer, eh, bueno, eh, té que existir una autoorganització. O sigui, si diguéssim, si a la plaça de Catalunya hi ha, hi ha moltíssimes persones, va haver, va haver moments que hi havia fins a 25.000 persones, o sigui, tota la plaça de Catalunya plena, eh, té que existir algun tipus d'autoorganització. Llavors, mm, en tot moment, l'autoorganització va ser en base a tres coses importantíssimes. La primera és una organització horitzontal, o sigui, no jeràrquica, no vertical, sinó horitzontal, en el qual eh, les tasques a fer i les coses que es poden xerrar i les decisions que es tenen que prendre estan basats en comissions. Eh? O sigui, dins de casa nostra doncs ja hi ha comissions, no? hi, ha, hi ha persones que s'encarreguen de la cuina, altres que s'encarreguen de la neteja, altres s'encarreguen de d'anar a comprar els materials que se necessiten, tal, no? i aquí a l'escola igual, hi ha moltes coses. I després, bueno, el tema de, de l'autogestió, de, de, bueno, potenciar el que són els, els recursos, i, i sobretot el fet de que a plaça Catalunya el que va succeir a la primavera és que mm, la, la, la plaça es va convertir com un petit poble, diguéssim, on hi havia professors que gratuïtament feien classes, o hi havia advocats que gratuïtament tu vas allà i de gratis pues, doncs, et resolien les preguntes, etc. No? I moltes altres coses, metges que estiguessin a l'atur o estiguessin treballant pues, doncs, estaven allà, hi havia una biblioteca, hi havia una Departament de Medi Ambient amb talles de reciclatge tots els dies, etc. No? Cada vespre hi havia una assemblea general en la qual es prenien decisions respecte a activitats i coses a adaptar a l'espai. Això va durar tota la primavera i quan va arribar a mitjans de juny es va decidir que, arran de la bona experiència que hi havia hagut, era el moment idoni de deixar la plaça de Catalunya va ser una decisió acordada a l'Assemblea General deixar la plaça de Catalunya i extendre els moviments als barris. A Sants, a Gràcia, a Poblenou, a Sant Andreu, al Lujol, al barri gòtic, a Horta, al Guinardó, a Sarrià. I bueno, mitjançant el tema d'aquí a Sants, doncs cada dijous a les 8 del vespre a la plaça de Sants hi ha l'assemblea de veïns indignats de Sants. I allà doncs, es continuen generant tant reflexions com accions com les que ens han dut a un grup de persones a estar aquí. Llavors ara doncs, deixo la paraula al meu company perquè us expliqui ja més concretament el cas d'aquest edifici que tenim aquí al davant, al carrer Osta França, en cantonada de la plena. Eh, algo que quizás también sería interesante que conozcáis es que eh, en esta asamblea eh, indignada del barrio de Sanz, pues precisamente nos organizamos a través de comisiones diferentes, o sea, de distintas problemáticas. Hay una comisión laboral, hay una comisión de salud, hay una comisión de vivienda, hay una comisión de educación, es decir, se trata de, bueno, de entender todas las problemáticas que existen hoy en día y trabajarlas por grupos. En concreto, bueno, yo eh, estoy integrado dentro de la Comisión de Vivienda, de la Comisión de la Asamblea de Sanz y eh, precisamente entendemos que, la situación de la vivienda que, se está viviendo en el Estado español en los últimos años pues está siendo muy grave. Eh, tenemos, la verdad, unos datos mm, bueno, pues muy dramáticos. En los últimos años se han echado de sus viviendas a más de 300.000 familias Aquí en Barcelona diariamente eh, se está echando a 19, bueno, bueno, hay 19 casos de desahucios diarios eh, y por otro lado vemos cómo por parte de las administraciones no se estaba dando ninguna solución a este problema, es decir, hay mucha gente que se está quedando en la calle y no se está dando ningún tipo de solución. Por otro lado, eh, también estábamos viendo que, bueno, pues precisamente hay miles de de miles, perdón, de pisos que están vacíos, eh, sin ningún uso social. Y en el caso de la iniciativa que hemos llevado aquí, en, la vivienda que hemos expropiado, es un poco el término que estamos utilizando, pues veíamos que, los bancos precisamente eh, son, entendemos que son como los responsables de esta crisis que, llevamos viviendo en los últimos años, eh, que en un momento se les ha juzgado por esa, por esa responsabilidad en todo esto, <clears throat> y muy al contrario, lo que vemos es que se les está entregando dinero público, el dinero de todos, para su rescate, y por otro lado también vemos cómo ellos eh, siguen expulsando a las personas de sus viviendas. Entonces, eh, nosotros lo que entendemos es que vivimos una situación de emergencia, que como no se está interviniendo en ella, pues eh, sentimos la responsabilidad de actuar colectivamente para incidir en esa situación de emergencia. Eh, para esto, nuestra postura es pasar a, tomar, bueno, a pasar a la acción eh, y tratar de intervenir en esta situación. Y para esto, un poco el objetivo que hemos planteado con esta acción es la de la expropiación de las viviendas vacías de los bancos. En concreto, eh, sentimos que es legítimo porque estas viviendas llevan vacías precisamente varios años, a los bancos se les está entregando dinero público, es decir, dinero de todos, y eh, vemos como, como, he dicho anteriormente, ellos siguen echando a las personas de sus viviendas. Con lo cual, sentimos que estas viviendas, si, se a estos bancos se les ha recuperado con dinero público, entendemos que, que si no cumplen con su función social, que es la de mm, cubrir el derecho de la vivienda, pues tenemos toda la legitimidad de intervenir y expropiar colectivamente estas viviendas para dar su uso social, que es que sirvan de viviendas sociales para personas que eh, precisamente por su situación económica están en una situación precaria o bien que les han echado de eh, que les han desahuciado de sus, de sus lugares de, bueno, de su vivienda eh, para esto bueno pues un poquito el proceso mm, nos juntamos con las familias y las personas que están padeciendo esta problemática tratando de de que estas personas afectadas se organicen juntamente con la asamblea del barrio y entre todos y todas pues ver de buscar una solución y la solución que en este caso veíamos era expropiar estas viviendas y darles su, uso social eh, bueno básicamente como como somos bueno pues es una organización colectiva eh, todo esto es un proceso que que se lleva trabajando en las asambleas y se decide hacerlo a través de, una manifestación, es decir, a través de un respaldo social eh, que legitime eh, la acción que estamos llevando a cabo. Pero básicamente, por retomar un poco, eh, lo que sentimos es que ante esta situación de emergencia sentimos una responsabilidad de actuar e intervenir para eh, cubrir este derecho básico, que es el derecho a la vivienda, que no se está eh, satisfaciendo. volverá eh, que us han explicat el Dani, us una mica Eh, a partir del 15M la ciutadania que sent que el, la classe política no respon a les seves necessitats diu doncs ara ens organitzem nosaltres i ara nosaltres la política la fem des de baix, tothom ens posem d'acord i comencem a canviar les coses que no ens agraden, us he explicat una mica el projecte concret que en el barri de Sants aquesta ciutadania ha dut a terme que ha sigut eh, en aquest cas la Comissió d'Habitatge ha decidit que eh, un edifici que tenia una funció especulativa, és a dir, fer negoci i dins del que va ser la bombolla immobiliària, eh, nosaltres a eh, l'assemblea el reapropia i li dona un, un ús social. És a dir, fa una resposta col·lectiva davant de, de la incapacitat o la poca voluntat dels poders públics, l'Estat, les administracions com la Generalitat, l'Ajuntament, de donar resposta a les nostres necessitats, si no ens la donen, nosaltres ens organitzem col·lectivament i cobrim les nostres necessitats. Però ara us volia explicar jo una mica un antecedent, no sé si vol, sabeu què vol dir antecedent, un, un exemple que hi ha hagut abans que ens serveix per donar-nos força i per veure que això es pot aconseguir. No sé qui de, per aquí algú pregunta i, i creieu que aconseguireu alguna cosa? Doncs, bueno, no sabem, on, no sabem però sí que tenim un exemple que ha passat una mica abans que el nostre que de moment està anant força bé i aquest és l'exemple que us volem explicar. No sé si recordeu que fa poquet, el 15 d'octubre, hi va haver una manifestació molt gran a Barcelona, sí? el 15 d'octubre, que és una manifestació que eh, ha estat eh, organitzada per totes aquestes assemblees de gent que s'ha organitzat per fer seva la política i dir no només la classe política decideix sobre les nostres necessitats, nosaltres també decidim. Aquest, doncs aquest, aquest dia, el 15 d'octubre, a l'acabar la manifestació, es va ocupar un altre edifici buit que pertanyia a la banca, eh, Caja Mar en aquest cas, per donar-li a famílies. S'han allotjat nou famílies en, a, en aquest edifici que havien estat desnonades, és a dir, les havien fet fora perquè no podien pagar el banc. Aleshores, es va portar a judici, la propietat i el fiscal van portar a judici a aquest, a aquest, a aquest cas i hi va haver d'una banda 22 entitats socials, veïnals i sindicals que van donar suport a l'edifici i als seus habitants i van dir-li al jutge que, si plau, arxivés el cas, arxivar el cas vol dir el tanco i ja el deixo oblidat, eh, arxivés el cas perquè havia, el jutge havia de protegir el dret a una vivenda digna i que aquest dret estava per sobre el dret de la propietat privada sense ús social. Això d'una banda. D'altra banda, la, la defensa, una de les coses que va dir és resulta que aquest edifici era d'una immobiliària que es va endeutar, no va poder pagar el banc i la immobiliària li va donar al banc a, a l'edifici a canvi de no haver de pagar la deuda. Això es diu dació en pago, dació en pagament. És a dir, jo et dec molts diners per aquest pis meu, no el puc pagar, te'l dono i, i ja serem en paus. Això que li van fer amb aquesta caixa no li fan a les persones normals. Si tu compres un pis, no pots pagar-lo, el banc et pren el pis i has de continuar pagant el deute fins que et moris probablement i a més sense pis. I com que has de pagar la hipoteca d'un pis que no tens, no pots pagar ni lloguer ni hipoteca un altre pis perquè no t'arriba el sou. Aleshores, aquestes van ser algunes de les coses que la defensa d'Argüí. D'una banda, que eh, va explicar tot el tema que se li havia donat un tracte de privilegi a la caixa, a, a aquesta immobiliària, donant tot l'edifici a la caixa que no se li dona a les persones normals. D'altra banda, totes les entitats veïnes van dir per sobre del dret a la propietat privada i el dret a la vivenda digna. I finalment, el jutge va arxivar el cas perquè a més a més l'havien portat per la via penal Sabeu que eh, podem anar al jutge per la via penal, que és un, es comès un delicte, o per la via civil. La via civil és quan a la vida diària hi ha algunes coses que no ens posem d'acord, passen algunes coses una mica que es consideren menys greus que un delicte i es resolen per aquesta via. Aleshores el jutge al final va dir això no és un cas penal, tanquem eh, o arxivem i passem a la via civil. De moment aquest és el premi que tenim i a nosaltres ens dona esperança. Veure que eh, hem tingut suport ciutadà, veure que fins i tot judicialment no ens estan anant malament i, i bueno, a partir d'això, que no sé si us hem donat més informació, potser us hem bombardejat una mica, però resumidament el que us hem dit és els polítics i les polítiques no responen a les nostres necessitats. La gent decideix organitzar-se per respondre col·lectivament aquestes necessitats. Una de les necessitats més importants que tenim ara és habitatge. Hi ha molta gent que el fan fora, cada dia de casa seva. Hi ha molts pisos i moltes cases que estan buits. Els veïns i les veïnes hem dit prou, agafem aquests pisos buits i els donem a persones que tenen necessitats. I ara hi ha una pregunta per aquí, així acallo jo.